Matthäus hoofdstuk 17 Zes dagen later het Jezus voor Petrus en Jacobus en zijn broer Johannes saamgeneem en op een hoge berg gebring waar hulle alleen was. Daar het sy voorkomst voor hulle oe verander. Sy gezicht het begin straal soos die son en sy kleren het wit geword soos die lucht. Skielik het Mooses en Elia aan hulle verskyn en met Jezus gepraat. Toe sê Petrus vir Jezus, Jezus, Here, dit is goed dat ons hier is. As U wil, sal ek hier drie hutte bou. Een vir U, een vir Moses en een vir Elia. Terwyl hy nog praat, het 'n helder ligte wolk skielik sy skaduwee oor hulle gegooi en 'n stem uit die wolk het gesê: "Dit is my geliefde seun, oor wie ek my verheug. Luister na hom." Toe sy disippels dit hoor, het hulle baie bang geword en op die grond neergeval. Maar Jesus het na hulle toe gekom hulle aangeraak en gesê: "Staan op en moenie bang wees nie." Toe hulle opkyk, het hulle niemand gesien nie, net Jesus alleen. Terwyl hulle van die berg afkom, het Jesus hulle beveel: "Wat julle gesien het, moet julle vir niemand vertel voordat die seun van die mens uit die dood opgewek is nie." Die disippels vra hom toe: "Waarom sê die skrifgeleerders dan dat Elia eers moet kom?" Elia kom wel om alles weer reg te maak? Antwoord hy. Maar ek sê vir julle Elia het al gekom. Maar hulle het hom nie herken nie en met hom gemaak net wat hulle wou. So sal ook die seun van die mens deur hulle mishandel word. Twee die disippels verstaan dat hy met hulle van Johannes die Doper gepraat het. Toe hulle weer by die mense kom, het 'n man voor hom kom kniel en gesê: Here, ontferm U tog oor my seun, want hy is geestelik versteurd en hy ly verskriklik. Hy val dikwels in die vuur en dikwels in die water. Ek het hom al na die disippels toe gebring en hulle kon hom nie gesond maak nie. Ongelowige en ontaarde geslag, het Jesus gesê. Hoe lank moet ek nog saam met julle wees? Hoe lank moet ek julle nog verdra? Bring hom hier vir my. Jesus het die bose gees skerp aangespreek en die bose gees het van die seun af weggegaan. Van daardie oomblik af het die seun gesond geword. Die disippels het toe alleen na Jesus toe gekom en gevra: "Waarom kon ons hom nie uitdryf nie?" "Omdat julle geloof te klein is," sê hy vir hulle. "Dit verseker ek julle, as julle maar geloof het so groot soos 'n mosterdsaadjie, sal julle vir hierdie berg sê: gaan staan daar ander kant en hy sal gaan nik sal vir julle onmoontlik wees nie toe die disippels weer in Galilea bymekaar was het Jesus vir hulle gesê die seun van die mens gaan oorgelewer word in die hande van mense en hulle sal hom doodmaak En op die derde dag sal hy uit die dood opgewek word. Hieroor het hulle baie bedroef geword By hulle aankoms in Kapernaum het die amptenare wat die tempelbelasting invorder na Petrus toe gegaan en gesê: "Wat van julle leermeester? Betaal hy dan nie tempelbelasting nie?" "Ja, natuurlik," antwoord hy. Toe in die huis kom was Jesus om voor met die vraag: "Simon, hoe dink jy? Van wie vorder die konings van die wêreld tol of belastings in? Van hulle seuns?" of van ander mense? Toe Petrus antwoord: Van ander mense. Sê Jesus vir hom: Dan is die seuns mos vrygestel. Maar ons moenie hierdie mense aanstoot gee nie. Gaan see toe en gooi hoek in. En die eerste vis wat byt, moet jy uittrek. As jy sy bek oopmaak, sal jy 'n silwer muntstuk daarin kry. Vat dit en betaal hulle die belasting vir my en vir jou.